U favu na moje gospode. Amin, na favu Bože. Favu moje gospode. Dalečka je vidio tamo srce. I vojna pasa. Vojnička je gledala, ja sam še odmah. U Babo kaže, pasto, da ji davame nov zavet, na ti ješ upijet mleko, ti odmah u Biblije, da teško si ugledao. Da, Novi zavet. Vika, новиот завет на нашиот Господ Исус Христос. Колку мощно звучи на нашиот Господ Исус Христос. Алелуја, Господи мој. Пред 7 месеца Милчето да ме донесе у црквата. Да да Не знаю, зашто помоли кај се случува. Да го пушим чашката пред 7 месеца Милчето ме донесе од црквата. У тоа едно зелено палтенце, 58 кила, болен од 300 болести. После 7 месеца 68 кила. Стоја Стојам на проповедалната и пред Господовата и моја возлюбена црква сакам да ви кажам како да иде од 58 до 68 кила. Само со Господа и со црквата моја. За предходниот живот многу нема да кажувам, затоа што оваа просторија не заслужува за него да се кажува. Ама ќе кажам слава на Господа за да го споредеме тоа со овоа. Се што ќе кажам од претходниот живот ќе биде слава на Исус Христос. Амин. Претходниот живот тука сам запишал гордост и паѓање. Тоа. Гордост и паѓање. У претходниот живот имаше се, немаше ништо. Апсолутно ништо. Сето ова што ќе го кажам ваа вечер е кажувам како го гледам сега тоа што се случувало предходно. Затоа што сега вика условото размисли што ти зборувам, а Господ ќе ти даде да разбереш се. Mm. Така вика Павле. И тоа што беше беше ужас. Само едно разбра дека човек и кога не е верен Господ е со него. Амин. Господ е секогаш со нас. Вика ако сме ние неверни, тој останува верен. Зашто не може сами од себе да се одрече. Многу ми дава Господ на мене. Многу ми дава јас сето тоа го дадена сатаната. Едно време до толку се беше возгордеал што мислеше дека јас сум го измислил живот. Да. Јас со луѓето не разговараш. Ама не ме интересира, не беа живи. Тоа кој ти дава сатаната пари, дроги, алкохол, се. Имаш се, немаш ништо. И нормално како што кога се возгордееш, што следува? Следува паѓањето. И падна. Фарна скрос. Парнама, парна и физички, и психички. Секако и материјал. И кога се случија тие работи, кој више си одеше, а тоа е така, кој си одеш, кога ти некој вика доста да е, а знаеш кој е тај, тај што лажеш што ти не можеш више. Кој е татко на лажата? Оти вика доста ти е. Нема више за шо, шо е во сејате. Ама имаше некој што викаше ке станеш. Сега гледам кој викал ке станеш. Тогава некој викаше ја мислеше јас сум многу силен, знаеш. Оти лажата да продолжува, ти си силен. Не сме ние силни ништо. Ние ама баш ништо не можеме сами. И ме дигна Господ само глупости да Да, ние сами можеме што вика пастор Ангел само глупости да прави. Име ти на Господ. Прво што ми се случи, после дигањето ја па се врна кај Ама Господ е верен и кога не сме верни и кога се случија многу лоши работи и кога си дојде од едно место дома, више при крај со нерви, со се и така, ама ме спаси Господ. У таква ситуација ме спаси, што сега сигурно немаше да стоам тука. И се сека како сега, Господ се сведок, а и вие сега, сите. Кога му се помоли на Господ и му рече, Господи, фала ти, ја више никогаш ова не мора да направам. Два пати му рече. Господи, фала ти, ја во више никогаш не мора да направам. Тај шо ќе го повика името Господово, спаси. ти се спаси. Од тука почнува повикувањето на Господ од моја страна и неговото доаѓање. Почна искушенијата на сатаната. Немаше ништо, нема струја, нема здравје, нема пари, нема ништо. И сатаната те чека таков. Не се јавиш, да потражеш. Некој вика не. Нема да се Една година, две години. Тешко. И вика, во више не бива. Во више вака не бива, станеш се бајле, зашо станем? Шо сега? Најлошото у живота е кога станеш се бајле, кога не знаеш зашо што стана. Немаш надеж. И одам на едно место и таму наредени на 30 книги, кај пријател седем и ја му викам, така седам, викам, може ли да земаме на книга да, да прочитам, читам нели книги, јас не прочитам, не земи се. Од тие 30 книги само една за Господ и јас таа ја зимам. Ја не ја знам, Господ ми е сведок, ја не знам ништо. Ја ги гледам раканарите и книгите и викам, ја зимам таа. Книгата за Господ, нешто католичка, не е битно, важно книгата за Господ. И од сета книга запамтуваме на реченица, што после и се враќаме. Кеска, мислам, мислам, земаме книгата. Вика, Само животот со Господ е достоен за живење. Сето друго е само разни облици на смрт. И па се враќам на таа книга. И почнувам да мислам на Господ. Значи, почнувам и Господ да мисли на мене. Почнувам да мислам на Господ и ставам нешто почнувам на Господ да мислам. Излезам Случува се ситуација, ако стретнам пет души, тројца за Господ Бога. Добро, вау. За дома имаме една книга, една многу дебела книга, што пет пати ја фрла пред тоа. Гледам нешто таму, откровение има. Страшно во нешто, се случува <laughs> нешто, страшно. Ја взимам па книгата, вика се времето и знаците, Никола Тасевски, и почнувам да читам. Ја читаме, знаеш, читаме два пати, читаме три пати. Она е 700 страни. И му викам на другаро Климе, одам кај него, а Климе ти ви кажам како Господ ги праќа луѓето. Климе е теолог, има завршено теологија, али има не се согласува со политиката на верската политика на Македонската православна црква и е повлечен. Не сака да се и дома. Он е човек, Божјо дете. Ја да увидим Климе, абе чита на книга, така и така, вика, добра книга, јас ја чита. И почнува тука мабето више. Почнува се за Господ, одам кај него дома, он ми збори за Господ. И сега се случуват работи, неверни, некои други ми зборат за Господ. Викам, одам со милчето се среднувам, со милчето ке правиш мабет за Господ, зашто ти И со милчето правам мабет и еден ден, Гледам дека се повише и повише мислам на Господ. И еден ден одам и му викам, у кафе одам и прво што му викам на Климе, Климе, на мене ми треба црква. И он ме гледа и вика, и јас се размислувам и на мене ми треба. Алелуја, Господи мој, Господи мој, црква ми треба преку милчето така, да, јас не сум размислувал кога црква. Такво нешто не сум. Ја не сам имал предрасуди дека там некои луѓе се собираат а, вакви, нововерци или вакви. Тоа кај мене не е постоело затоа што не сам се јас со тоа замарал, сега некои луѓе гледа, затоа што милчето со нејната фамилија, со прекрасни деца, со маш, со сето тоа, моја братучетка сигурно не оди во некоја секција. <laughs> Сигурно Моника познавам, знам некои луѓе, тоа се сериозни луѓе, не може тие луѓе да одат у некои такви, некои магии, некои такви работи. И викам ќе отидам. И отиде се. Милчето. Седна од тоа зеленото балкенце. И секој Господ сака да ги нареде работите кога што сака за да останам таму. Тоа е прва молитва, моля се за мене, пастор Ангел, моле се Зоки на Оле и се моле гостино од Англија Дейв Пейн. Така се погоди да јас упада тогај. И луѓето се молат и сега ти чувствуваш, ама не знаеш што чувствуваш сега. А гледам пред тоа, пејаци на шулогето вака. Шо така сега раката нешто, па нешто си се, знаеш нешто си луѓето, не се, јас, ја не дојде со никакви, ја дојде по Господ. Ја дојде да видам ту, тука ли е Господ, знаеш, има ли Господ. На вистина Бог е во вас. Алелуја. Алелуја, Господи. Шо па, што би рекол пастор Ангел. Алелуја. И на после молитвата ми вика пастор Ангел, Јурче, има ли сега смисла во шо? И ја не знам така нешто. Не мога да одговори. Може ли да одговорам сега пастор? Не да има смисла, ништо друго нема смисла. Само ова има смисла. Сето друго е лажа. Голема лажа. Тоа ви го кажува човек што у предходниот живот сам прочитал се што може да се прочита ма не Достоевски, ма не филозофи, ма не вакви, ма не онакви, имам прочитано над 2000 книги. Во е книгата на книгите. Амен. Се е од тука. Се е од тука. Човечкиот ум не е мокен да го измисле во. Човечкиот ум, ако не е помошта, што вика Павле, ви зборувам како човек, ние не можеме и да го разбереме. Фала му на Господ. Фала му на Господ за тоа што браќа и сестри ние вака да се договараме до крајот на животот ние вака не може да живееме. Да седнеме и да се договараме и да речеме ние од сега ќе живееме вака. Ние не можеме да живееме. Во може да го направи само Спасител. Алелуја, Господи фала ти Господи. Алелуја. Фала ти Господ за за тоа што ме доведе до вас и до него, до него пред себе, до вас. Едно сабајле се будам, некој вика Игорче, Игорче, викам некој улезе од отворено, е кај мене од викам кој улезе? Господ не знае кој име, нели? Алелуја, викам. Не можам да си дојдам од првен наш, кога го почувствува прво миро, викам, што се случува со мене? Сите да ги сакам. Што се случува викам сега со мене? Не сам ни дрогиран, ни пијан, нешто. Кој, што е сега ова? Реков некој. Почнаа да се случуват, почнаа да доаѓаат духо. Почнаа да се случуваат работи, нели да од првените збунуват. А во словото има се. Амин. Словото секи ти одговори. Само размисли читај, размисли што ти зборува и Бог ти ти даде да разбере се. Почна да се движам из верата. Фала му на Господ за постарите верни што секогаш се тука. Фала му на Господ што имаме црква со структура, со пастор, добар пастор, со постари верни што помагаат, што се секогаш тука, што знаат за застанат кога ти ќе ти кажат така пишува во Словото. Дека постарите треба да ги подпират послабите у верата, за да биде. Едно време, викам, нешто нема кој да ми, знаеш, тешко. Тешко одеш низ да верата. Убаво ама Седум месеца случија се работи за седум години. А поминаа како седум дена. И сега викаш Е, кај са сега некој да така да ми рече, па не се секире, па ќе дое, па дајке, нели, набајга сатаната. Опасен е да не го подценуваме. Леле, немој да го подценуваме сатаната. Да. Он тоа сака. Он сака да го подценува. Он си врте околу зидо лао и само си слуша. Ако речеш ракија, так. <laughs> Кој рече ракија? <laughs> Игор. Игор рече ракија. Ау, стар пациент. Мај он тука. е до мене одма. Ама Господ е голем. Господ е многу голем. И вика еден ден на после тука молитва, вика една сестра, вика од постарите, ти Господ сакаш ли? Како Господ сака ме зашто? Па зашо си пил рекија? Олеле! Чекай, зашо си пил рекија? Да, цела ноќ. Цела ноќ не спа. Утрето там ке ще работе, еме, па, па рекија, тука не е салата, ке се руче рекиш, ке би нехи. Ами не, не, не, не. Не. Не. Господ не сме. не. Не, Господ е сведок. И додека се движиш и ни стоја тражиш помош едно време, почна да кукаме. Кај се сеја некој да дојде па да ти помогне, па они си имат фамилии, па рече, па помолат си се прво. Па и читам вечерта, словото и вика, е, маловернико почна да плаче. Почна да пре. На кој, како и колку му дадел Бог. На тебе ти дадел така, ти така ќе одеш ли зверата. На некој му дадел по-полека, на некој по-брзо, некој ќе паѓа, некој ќе станува. Битно е да одеш на него. Сето друго ќе даде Бог и ќе излезеш. Паѓање, кукање, христијанино, кукање кај христијанино, браке и сестри, нема. Христијанино никогаш не кука за тоа што Господ му го чува достоинството. Тај што кука, тај што плака, на мене ми е тешко, на ве, тај ќе биде на услаб христијан. Много. Да го имаш Господ со тебе и да плакаш и да кукаш, жалко. Освен од радост. Ајде, ово плачки, плакање, леле кој се расплака првиот пат, читам, читам таму една проповед, нешто, рикам, плакам, рикам, шо би те сега? е, одеднаш духо кога дојде и кога се измешаа духо и емоциите. А тоа никој не ми го е кажал пред тоа. И кога се измешаа духо и емоциите, одеднаш, ааа, плакање. Што се случи? Викам, добре, Добре, и кога дојдат. И последен милост милост Божија. А за милост Божија што да кажеш? Сакам да ви кажам, браки и сестри, дека многу од голема помош сте сите вие. Многу од голема помош. Тоа е така, јас што викам некој пат, од тука, од тука, од вамо, од таму собрани. Тоа може само Господ да го собрани. Тоа ние да се збираме два века не може да се збираме така? И да си кажеме тоа што мислиме да си го кажеме. Работата на Господ у мене и у мојот живот. Работата на Господ у мене беше како прво да ми го изчисти јазик. Полош јазик не сте слушнали у живота. Змија. Камшик. Три збора, ако кажам, четири години ќе те по Полош јазик, тоа е страшно. Дори сега, затоа што верувам у Господ, верувам дека сум изчистен. Иначе јас сам човек тоа не може да направи. Таков да човек како мене да се изчисте, да го изчисте јазикот, само со Божија. Само што сакаш може да. Фала на мој Господ. Кога слушнам таков збор се ежам, а камо ли да го изговорам? Кога го слуш... не седам со такви. Затоа пишува така у словото. Со такви нема да седете. И не седам. И не слушам такви работи. Фала му на Господ за кладилницата. Додека се ја бореше со цигарињата, додека јас проведуваше некоја собствена праведност, нели да, јас ќе ги средам, па ги скинам, па ги фрлам, па утре купам нови. Па тоа е кога не се надеваш на Бога, туку се надеваш на себе. Едно време додека ја тоа го правеше, гледам дека ја више не улеам кладинци. Првото зло, главното зло во мојот живот, што последните 30 динара сум си ги давал за тоа, Господ го тргна. Ја не ми осети. Минаа до три месеца од што доаѓаш у црквата и стоам на раскрсницата тука. Али кладилницата и просторијата и вака стоам како пукче. Дали да одам таму или да дојдам тука. Не е много смешно, е Не е смешно. Не е смешно. Дали да одам таму или да дојдам тука? Па тоа. таму и без мене ќе се молат шо се ја. Ке одам тука. Господи. Изникнува пред мене Иле. Иле на Оле и на Зоки. Изникнува така. Чичо Игор шо правиш? Дојде дето и се залепи за мене. Залепи се дето за мене. Вика, мај срце ти од школа спрати го и си дојде тука. Дојде тука, е го фала на моја Господ, како он знае кога, кого да испрате, тоа човек треба да е безмозок да, да не разбере што му се случува. Mm. Да не разбере како Господ го сака. Mm. Како Господ ти праќа баш тогај како го праќа. Да. Изникна дето стоа, бака, стекам што а да. там, ти правам сега се може ти без мене да се молата да. и дето те така. Насмеано, гре гре детенцето. Е, или чичино, што правиш? Добро, <laughs> може да се <laughs> и ми е. Фала му на мојот Господ. Фала му на мојот Господ што секое време е тука. Застана да ви кажам, кога му речеме Климе, црква ви треба. Викам, ќе одам Климе црква. И да одеш. И ја ќе одам. Последно време го сретнувам, викам, одам. Одиш ли? Прво што ме пита, одиш ли? Одам, да одеш. <laughs> викам, Многу ми помогна ти Климе у во што чумуве. Не ја, Господ ме прати. Види го он како размислуваше, јас не можам знаеш од првен да ги, да ги толку растумачам работа, он ми вика, не сум ја Игор. Господ преку мене те повика таму. Фала ти Господи. Фала на Господ. Сакам да кажам неколку збора за Господовата и моја возлюбена црква. Како знае Господ кај да напрати? Како знае у црква со вера да те прате, у црква со дух. Алелуја, Господи, фала ти, мој Господи. Прекрасна црква сме. Прекрасна црква, прекрасно водена од пасторот прекрасно положени, имаме славење, секој си ја знае неговата работа, секој е дарован, Даничка ни плаче на молитва секоја вечер, секоја вечер Даничка ми плаче на молитва. Аве, <laughs> але, Даничка, убава генерација. Имам, имам од Господ Ево, пред Господ кажувам и дека нашата црква ќе расте и ќе биде многу слава. Амен. Господ ми го кажа. Господ ми го кажа тоа. Господ ми го кажа кога почна да се молам интензивно за црквата. Почна да се молам секој вечер за црква, за секоја И Господ ми даде ќе расте. Ќе расте црквата, ќе биде добра црква и ќе расте. Амен. не знам што друго да ви кажам, ти ако земам да кажувам, ќе треба да кажувам, ќе треба да кажувам. Колку се? Представај, да знаеш слушани си уште. Вечноста е наша. Вечноста е наша. Да. После ќе речем, леле, како тоа не го кажа. Милчето ми рече, зема да запишувам, Милчето вика, не запишувам. Се што ќе запишеш, ништо нема да кажеш. Секшо ги закажи, никак ништо нема од тоа да кажеш. Сакам на крајот да се помолам за црквата. Сакам да се помолам за сите тука, за тоа што сакам да ви кажам дека хубаво сред на Господ и вас ја више не живеат исти живот. Ја живеам за Господ и за моите цркви. Фала му на Господ за вас. Фала ти Господи за моите цркви. Фала ти Господи за се што даваш. Фала ти Господи и слава ти вечна нека ти е славата Господи. Давај здравје Господи, давај радост у нашата црква. Давај Господи да те славеме, да те славеме, оти само ти сме за слава. Алелуја, мој Господи, мој Господи. Фала ти, Господи. Фала ти, Господи, ја не знам со што го заслуживала да застарам на проповедалата и да зборам за Тебе, Господи. Фала ти, Господи. Вечна му е славата на нашиот Господ Исус Христос. Амин.